O abdestu i pojedinim pitanjima vezanim za abdest. Abdest se uzima kako bi se otklonio hades ili nečistoća, mala nečistoća, koja spriječava obavljanje namaza i sličnog. Allahov poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi imam Bukhari i Muslim, rekao je La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz nijednog od vas ukoliko bude kod sebe imao tu dakle nečistoću sve dok se ne abdesti. Način uzimanja abdesta ili opis abdesta spomenut je u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ide šestom ajetu gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuha alladina amanu idha kumtum ila salati faqsilu vujuhakum wa ejdijakum ila al-merafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين او vjernici kada ustanete namaz da obavljate operite svoja lica i svoje ruke do iza laktova sa laktovima i potarite svoje glave i operite svoje noge sa člancima. Kod imama Buharije i muslima bilježi se hadis Osmana ibn Afana radijallahu ta'ala an da je zatražio vodu za abdest i abdestio se na sljedeći način. Opravo je ruke tri puta, šake do izaz glavaka opravo je tri puta, zatim je ispravo svoja usta i svoj nos, zatim je opravo svoje lice tri puta, zatim je opravo svoju desnu ruku do iza lakta, dakle sa laktom tri puta, zatim je opravo svoju lijevu ruku na sličan način tri puta, zatim je potrao po svojoj kosi. Nakon toga oprao je svoje noge, prvo desnu nogu do dakle članka zajedno sa člankom tri puta, a zatim lijevu nogu na sličan način. Nakon toga je rekao, vidio sam Allahov poslanika alihi salatu wasalam kako se abdesti na isti način, a nakon toga kaže, men te vadlaje nahve vudu i hada thumme kame fa raka rekatejni la juhadithu fihima nefseh, gafara au gufira lehu ma taqaddama min dambihi ko se bude abdestio ovim mojim abdestom dakle na ovakav način a zatim ustane i klanja dva rekata u njima ne bude razmišljao ni o čemu drugome ne bude razmišljao o sebi o nečemu drugome bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od malih grijeha Pa plemenita je cijeljna sestro, kada budeš htjela da uzmeš abdest, kada uzimaš abdest radi namaza ili nečega drugog, prije svega donesi u sebi nijet, u svome srcu donesi nijet za abdest, zatim reci bismillah, operi svoje šake tri puta, zatim isperi svoja usta, i svoj nos tri puta. Isperi svoja usta i nos tri puta. Zatim operi svoje cijelo lice tri puta, dobro. Operi svoje ruke, desnu pa lijevu, zajedno sa laktovima tri puta. Potari po svojoj cijeloj kosi zajedno sa ušima jedan put ukoliko na tvojoj glavi bude mahrama, možeš potrati po svojoj mahrami, a o tome će biti još govora. Zatim operi svoje noge zajedno sa člancima, prvo desnu pa lijevu nogu tri puta nakon toga prouči dovu, jednu od vjerodostveno prenesenih dova od Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, ašhedu an la ilaha illa Allahu vahdehu la šarike lah, wa ašhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Uslovi ispravnosti abdesta su nijet. Prvo, nijet. Zbog općenitih riječi Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, innamal a'malu bin nijat. Doista, sva dijela se vrednuju samo po nijetima po namjerama. I ovaj nijet nije propisano da se izgovara jezikom. To se ne prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, niti od njegove ashaba, niti tabina. Što se tiče ruknova, ruknova od kojih zavisi ispravnost tvoga abdesta, dakle moraju neminovno da se nađu prilikom uzimanja abdesta, ruknova sastavnih dijelova abdesta, oni su sljedeći. Pranje cijelog lica, cijelog lica, dakle od početka svrha čela tamo gdje niče, gdje počinje dakle da raste kosa, do ispod dakle brade u dužinu i od jednog uha do drugog uha zajedno sa ušima, dakle u širinu. To je sve potrebno, dakle, oprati. Zatim, potrebno je od ruknova sastavnih dijelova abdesta je, dakle, isprati usta i nos. Usta i nos, jer usta i nos ulaze u sastavni dio lica. I Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, je ustrajavao u ispiranju usta i nosa prilikom uzimanja abdesta. Također naredio je Allahov poslanik alihi salatu wasalam da se isperu usta i nos kada je rekao Ida tavadla ahadukum fel jeđal fi enfihi ma'an thumme li jestenthir. Kada se neko od vas bude abdestio, neka u svoj nos ubaci vode, a zatim neka išmrkne tu vodu iz nosa. A u drugom hadisu je rekao Ida tavadla'te fe madmid. Kada budeš se abdestio, isperi svoja usta. Zatim od ruknova abdesta, treći rukn abdesta jeste pranje ruku desne i lijeve ruke do iza laktova. Dakle, i laktovi ulaze u sastavni dio ruku. Zatim potiranje cijele glave i ušiju, jer su juši također od glave, Allah subhanahu wa ta'ala je prejasno rekao u spomenutom šestom ajetu sure Al-Ma'ide وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ i potarite po svojim glavama. Tako da je ženi isto kao i čovjeku obaveza da potare po cijeloj svojoj glavi, da učini mesih. Ukoliko na vašoj glavi bude himar, odnosno dakle bude mahrama, dozvoljeno vam je da potarete jeli, po svojoj mahrami, s tim da je bolje, budući da postoji razilaženje, da je bolje da početak dakle svoje kose malo ispod mahrame, dakle potarete svoju kosu, svoju glavu ispod mahrame, malo potarete, a zatim nastavite do kraja glave po, mahrami, po svojoj mahrami ili himaru. <clears throat> Međutim, dakle, trebate voti računa da tada kada potirate po svojoj mahrami ne zaboravite potiranje ušiju ne zaboravite potiranje ušiju jer je dakle obaveza potrati i uši jer i one uši ulaze u sastavni dio je li glave zatim od ruknova abdesta jeste pranje nogu zajedno sa člancima dakle desna i lijeva u hadisu Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je jedne prilike bio na putovanju sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam pa je nastupilo vrijeme i kindije namaza pa smo, kaže Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma, stali se abdestiti i bilo je od nas onih koji su potirali svoje noge. Dakle, nisu prali, već su dakle potirali svoje noge. Vidio nas je Allahov poslanik alihi salatu wasalam pa je glasno povikao وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ Teskoli se petama od vatre dva ili tri puta je dakle povikao. Stoga je dakle potrebno oprati oprati noge. Kao što je dakle prije svega spomenuto i spomenutom šestom ajetu sure Al-Ma'ide. Sedmi rukn abdesta, dakle sastavni dio abdesta jeste tertib, redoslijed. Redoslijed spomenutih dijelova tijela. Prilikom pranja, dakle da se spomenuti dijelovi tijela peru redoslidom. Kao što je taj redoslid spomenut u šestom majtu sure El Maide i kao što je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam ustrajavao u tome. Dakle, po istom redoslijedu se abdestio kao što je spomenuto u hadisu Osmana ibn Afana radijallahu ta'ala anhuma. Postoje dva hadisa u kome nije redoslijed isti kao dakle u ajetu i u hadisu Osmana ibn Afana i drugim vjerodostojnim hadisima međutim dakle ova dva hadisa su slaba ova dva hadisa su slaba i dakle tu je neka mala promjena je li pranja lica prije ispiranja usta i nosa međutim dakle hadisi su slabi i ne može se rati po njima i osmi rukn ili sastavni dio abdesta koji se mora ispuniti da bi abdest bio ispravan da bi bio valjan jeste el muvala, odnosno dakle neprekidnost, da se prilikom dakle uzimanja abdesta ne prekida abdest nekakvim drugim poslom, nekakvim drugim poslom, kao što se prenosi u hadisu da je Allah poslanik alihi salat sam vidio čovjeka kako klanja, dakle već je stupio u namaz, abdestio se već stupio u namaz, a na njegovoj peti ili jeli na njegovoj nozi nalazila se otprilike je li poput e, jednog dinara je li veličine je li nije čovjek oprao taj dio taj dio je li noge pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam naredio mu da ponovi i abdest i namaz dakle prekinuo je pa nije je li oprao cijelu tu nogu i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ga je vratio da ponovi i abdest i namaz nije dakle dozvoljeno prilikom uzimanja abdesta prekidati abdest ukoliko čovjek kihne, dakle nije mogao da to suzbije kod sebe, nema dakle smetnje, ukoliko e, neko nazove mu selam ili poraz, raz, želi da razgovara, on može dakle prilikom uzimanja abdesta da odvrati na selam, razgovara s njim, dakle nema nikakve smetnje i to ne utiče na prekidanje, na prekidanje abdesta. Što se tiče sunneta abdesta, To je dakle ono što se vjerodostojno prenosi od riječi ili postupaka Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ali nije toliko strogo naređeno i ne utiče na ispravnost abdesta. Ukoliko bi čovjek izostavio pojedine stvari, te koje su od ne bi dakle uticale one na ispravnost njegovog abdesta. A to je dakle prvo, od tih sunneta je prvo e, bismillah, dakle izgovaranje bismillah na početku. Dakle, to je od sunneta, od sunneta da se izgovori bismillah, nije, nije obaveza. Što se tiče, dakle, pojedini hadisa u kojima, je, u kojima se spominje da nema abdesta onome koji ne spomine Allahovo ime na početku, taj hadis je, dakle, slab i, dakle, ne može se na osnovu njega e, zaključiti da onaj koji ne spomene bismillah, da mu abdest, dakle, nije ispravan. Hadis je slab. Zatim, drugi sunnet jeste upotreba misvaka ili čišćenje zuba. Zatim, pranje šaka do iza zglavaka na početku abdesta. Dakle, prije samog stupanja u abdest da se operu ruke, odnosno šake do iza zglavaka. I vodite dobro računa. Vodite dobro računa. Mnogi ljudi nakon što prvi puta operu šake do iza zglavaka, tri puta, dakle ovo je od sunneta, zapamtite, ovo je od sunneta. Zatim kada dođe rukn, pranja ruku, do doiza lakata ne peru od početka, dakle, od vrha, vrhova prstiju, već dakle, peru od zglavaka do lakata, što je neispravno. Ne može sunnet da zamijeni fart. Ovdje je, dakle, sunnet da se opere od vrha prstiju do zglavaka, dakle, šaka da se opere. I to je od sunneta. Međutim, kada dođe e, pranje ruku, što je rukn, što je neizostavni dio, mora, mora se oprati, dakle, ponovo se mora prati od vrha prstiju do laktova. Jer ne može, dakle, onaj dio šaka koja, koju smo oprali na početku, a to je, dakle, od sunneta, ne može da zamijeni, jeli, fard. Stoga, dakle, vodite dobro računa. Zatim, od sunneta je da se is, ispiru usta i nos zajedno, tri puta, zajedno, dakle, kada ispiremo usta, da odjednom, dakle, ispiremo i nos, sa jednim, dakle, uzimanjem vode, da isperemo usta i nos. Zatim, zbog hadisa Abdullaha ibn Zejda e, koji je podučavao abdestu Allahov poslanika alaihi salatu wasalam pa je ispirao usta i nos iz dakle jedne šake sa jednim e, sa jednom dakle vodom ispravo je usta i nos i tako postupio dakle tri puta zatim da se ispiru usta i nos dobro i to će činiti svaki onaj izuzev postača čovjek koji je postač neće dakle pretjerivati u ispiranju usta i nosa jer je Allahu poslanik alejhi salatu ve selam rekao o balik fil istinshaqi illa an takuna saima i dakle e, mnogo se trudi u ispiranju u usta i nosa izuzev ako si postač ako si postač onda nemoj to mnogo činiti zatim da se da prednost desnoj strani nad lijevom stranom kod pranja ruku kod pranja nogu. Jer Allahov poslanik alihi salatu wasalam je volio davati e, prednost desnoj strani, čak dakle u oblačenju obuće, u češljanju desne strane ili glave nad lijevom, u čišćenju, uzimanju abdesta i u svim dakle stvarima. Zatim e, od sunneta je da se svi spomenuti dijelovi tijela peru jedan put ili dva put ili tri put. Jer Allahu poslanik alihi salavcam ponekad bi se abdestio i spomenute dijelove tijela pravo samo po jedan put, nekada po dva put, nekada dakle po tri put. Zatim od sunneta je da se trljaju e, spomenuti dijelovi tijela. Kada se dakle peru, da se jeli trljaju vodom. Kao što se prenosi u hadisu Abdullah ibn Zejda da je Allahom poslaniku alihi salatu sam donesena mala količina vode. Od prilike, jeli, tamo u hadisu se kaže dvije trećine muda, a mud od prilike iznosi pola litre pola litre vode. Dakle, dvije trećine od te pola litre donesene su Allahom poslaniku, alihi salacom, pa je on sa tako malo vode abdestio se i prilikom abdesta trljao spomenite dijelove koje je potrebno oprati prilikom abdesta. Zatim, od sunneta je da se e, pere između ručnih prstiju i nožnih prstiju. Kao što je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, esbigul vudu evo hallil esabija. وبالك في الاستنشاق الى ان تكون صائما dakle upotpuni svoj abdest i operi između prstiju zatim e, od sunneta je kako su zaključili pojedini ashabi konkretno Abu Hurajra radijallahu ta'ala da se spomenuti dijelovi tijela peru malo više dakle ukoliko je rukn da se opere do iza lakta dakle lakat lijepo je od sunneta, kako kažu pojedini ashabi, da se pere malo više. Pa je Ebu Horeira radijallahu talan znao čak prati malte ne do samog ramena. Pa ukoliko je, dakle, od sun, o, ukoliko je potrebno da se opere članak, dakle, noga zajedno sa člankom, lijepo je da se opere malo više, dakle iznad članka. Ebu Hurera radijallahu ta'ala nije skoro jeli pravo noge do koljena, jer vjerodostojno kod imama muslima se prenosi od Ebu Hurera radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam mi je oporučio Ausani Halili, E, oporučio mi je i rekao da će sutra na sudnjem danu ukras vjernika u džennetu dosezati do onog mjesta do kojeg je dosezala voda prilikom uzimanja abdesta. Zatim od sunneta je da se vodi računa, da se špara, dakle vodi računa da se ne prosipa voda, da se mnogo ne prosipa voda. Kao što vidite, Allah poslanik alaihi salatu wasalam bi se znao abdestiti sa pola litre ili čak, dakle sa manje od pola litre vode, znao bi se abdestiti, uzimati abdest. I od sunneta je da se prouči dova nakon uzetog abdesta, jeli ašhadu an la ilaha illa illallahu vahdehu la šarike lah, wa ašhadu anna muhammeden abduhu rasuluhu, ili dova subhanak Allahume bihamdike, ašhadu an la ilaha illa ente stagfiruke wa etubu ilik. Zatim, lijepo je od sunneta je da se klanja dva rekata nakon uzetog abdesta, u hadisu prethodno spomenutom hadisu Osmana radijallahu ta'ala anhuma nakon što je pokazao kako se Allahu poslanik alihi salacama abdestio rekao je da je nakon abdesta Allahu poslanik rekao ko se abdesti na sličan način kako sam se ja abdestio zatim klanja dva rekata i u ta dva rekata ne bude razmišljao ni o čemu drugom bit ćemo oprošteno ono što je učinio prethodno od malih griha također vama dobro poznati hadis o slučaju Bilala radijallahu talan, da ga je Allaho poslanika alihi salacom nakon sabah namaza upitao, e, rekaoši obavijesti me o Bilalu, o dijelu za kojeg se najviše nadaš da će ti koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala dijelo koje si učinio u islamu i za njega se najviše nadaš jer sam ja čuo tvoje papuće ispred sebe u džennetu. Čuo sam tvoje nanule ispred sebe u džennetu kako, jeli, kako hodaš s njima pa je rekao uh, smatram i najviše se nadam e, da će mi koristiti dijelo, koje dijelo, dakle nikada se nisam abdestio, a da nakon toga, dakle u tokom dana ili noći, a da nakon toga nisam klanjao, jeli onoliko koliko bi mi Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Dakle, klanjao bi nakon uzetog abdesta. Stvari koje kvare abdest, stvari koje kvare abdest. Sve ono, jeli, ili ono što izađe na dva prirodna izvora Dakle, na otvora, na dva prirodna otvora, dakle, s prednje ili zadnje strane. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ Ili kada neko od vas obavi prirodnu jeli, potrebu, fiziološku potrebu. I također Allah poslanika alihi salatu sam je rekao, nikome od vas Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz kada, dakle, e, bude nečist sve dok se ne abdesti. Zatim, e, ukoliko se pojavi sperma meni, dakle sperma, ili medija ili vedija. Ili medija ili vedija. Medija se javlja kod dakle, razmišljanja o spolnom odnosu, dok vedija se javlja kod e, napornog mokrenja. Za sve spomenite jeli, stvari, E, za meni potrebno je za spermu, dakle potrebno se okupati kao što kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma za meni potrebno se okupati za spermu potrebno se okupati dok za medi i vedi potrebno se samo abdestiti, očistiti to mjesto jeli, a zatim se abdestiti kao što Allahu poslanik Ali sallallahu sami je naredio Ali radijallahu ta'ala kod koga se mnogo pojavljivala ova medija pa ga je bilo stid da upita Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam o propisu, pa je poslao drugog jeli ashaba Miqdada i on ga je upitao i Allahov poslanika alaihi salatu wasalam naredio da opere svoj polni organ, a zatim da se abdesti kao što se abdesti za namaz. Ukoliko, dakle, to je vama više poznatije, e, kod žena pojavljuje se često tečnost određena, jeli tečnost koja izlazi Da li ta tečnost, narošto dakle u vremenu trudnoće, dakle kada je žena trudna ili kada mnogo hoda, čini naporan posao, pojavljuje se ta tečnost, izlazi, da li ona kvari abdest ili ne? Da li je žena, ukoliko se to pojavi, dužna uzeti abdest kada hoće da stupi u namaz? Postoji dakle razilaženje kod islamskih učenjaka, A ako Bog da ispravnije mišljenje, dakle, da to ne kvari abdest, da to ne kvari abdest, jer se ovo, dakle, počesto dešava kod žena i to se dešavalo u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, žene su žene, dešavalo se, dakle, u njegovo vrijeme, međutim, nije vjerodostojno prinešeno, ne poznaje se da je Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, naređivao svojim ženama i drugim ženama, dakle, da se abdeste zbog toga. Jer i također ta tekućina, ta tečnost se e, ne pojavljuje sa istog mjesta odakle se pojavljuje, izlazi i nečistoća. I također pravilo, sve ono što izađe na dva prirodna otvora, dakle nije općenito pravilo, tako da, jeli, ukoliko se pojavi nešto drugo, mimo nečistoće ne mora značiti da je abdest pokvaran. Zatim, duboki san. Duboki san kada čovjek izgubi svaki osjećaj, izgubi svijest, tada dakle njegov abdest postaje jeli, pokvaren i potrebno se abdestiti, potrebno je se abdestiti zbog njega. Kao što se prenosi u hadisu Safvana ibn Sala, da je rekao, bili smo sa Allahovim poslanikom alihi salavca na putovanju, pa nam je naredio dakle, da, ne skidamo, da ne skidamo svoje mestve tri dana i tri noći, osim zbog dženabeta, a da dakle, potiremo po njima dakle da uzimamo abdest i potiremo po njima zbog e, velike i male nužde obavljene i zbog sna, dakle dubokog sna. Međutim, dakle treba voti računa da je riječ o dubokom snu. Ukoliko dakle bude to jeli, krat, kratki san i ukoliko e, bude čovjek drijemao, to e, ne kvari njemu abdest. Jer se prenosi da su ashabi Allahov poslanika alihi salatu sam iščekivali kasnu jaciju, dakle skoro do pred pola noći, a bili su dremovni čak jeli, da su im glave padale, jeli, klanjale i ne bi se abdestili, ne bi se abdestili za jaciju namaz. Zatim gubitak svijesti, bilo ludilom, bilo dakle padanjem u nesvijest po konsenzusu islamskih učinjaka, ta stvar kvari abdest. Zatim e, dodirivanje polnog, spolnog organa bez zastora, bez dakle pregrade, svejedno bilo to sa strašću ili bez, bez strasti. Jer Allah, poslanika alihi salatu sam je rekao, ko dodirne svoj polni organ, neka se abdesti, koja god žena dotakne svoj polni organ, neka se abdesti. Dakle, bez pregrade, bez zastora, ukoliko, dakle, e, žena dotakne svoj polni organ sa pregradom, dakle, putem maramice i slično, to neće pokvariti njena abdesti. Također, ukoliko dotakne polni organ svoga djeteta, dakle kada, ne znam, žena pere dijete i slično, to joj neće pokvariti abdest, inša Allahu Zatim postoji pitanje koje toliko nas plaho ne, e, ne pogađa, ali eto da spominemo, dakle, abdest kvari jedenje devinog mesa. Abdest kvari jedenje devinog mesa jer je Allah poslanik alihi salam sam naredio da se abdesti nakon jedenja devinog mesa dok ne treba se abdestiti nakon jedenja ovčijeg mesa. Stvari koje ne kvare abdest, pojedini ljudi smatraju da kvare abdest, međutim ispravnije je da ne kvari abdest, nema jeli dokaza nikakvog e, da stvari koje ćemo sada spomenuti kvare abdest, a to je dakle doticanje čovjeka ili žene, dakle da žena dotakne svoga čovjeka ili čovjek da dotakne ženu bez e, pregrade, bez zastora. Pojedini dakle smatraju da to kvari abdest, jeli svakako da je to neispravno i to ne može pokvariti abdest. Oni koji zasnivaju mišljenje da to kvari abdest povode se za riječima Allaha subhanahu wa ta'ala gdje se naređuje dakle da je potrebno uzeti abdest ili uzeti tejemum kada kaže Jalla Jalaluhu au lamestumun nisa felem teđidu ma'an fe tejememu i kada dotaknete žene, svoje žene pa ne nađete vode onda uzmite tejemum. Međutim ovdje doticanje žena pod doticanjem žena misli se dakle na spolni odnos, a ne dakle na bukvalno doticanje žena rukom ili nečim, nečim drugim. Kao što je to prokomentarisao Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma i kao što postoje brojni hadisi da je Aisha radijallahu ta'ala anha doticala Allahovog poslanika alaihi salatu sama, on je bio u namazu pa i dalje nastavio sa namazom, nije dakle pokvarila mu abdesniti namaz. Zatim e, postoji hadis koji je daif, oko njega se razilaze islamski učenjaci, ali ispravnije dakle da je daif da bi Allaho poslanik alihi salatu sam prije nego što bi otišao na namaz poljubio neku od svojih žena, a zatim otišao jeli, na namaz i slično. Zatim, ukoliko se pojavi krv, ukoliko se pojavi krv iz tijela izađe, dakle, u velikoj ili maloj količini, svejedno, dakle, da li se vadila, na primjer, hijjama ili e, rana čovjek se ili žena povrijede, potekne krv u velikoj i maloj količini ispravnije mišljenja ako Bog da, da ta krv ne kvari abdest, da poticanje krvi i oticanje krvi u većim ili manjim količinama ne kvari abdest. Imam Buhari bilježi u svome sahihu, e, bilježi u svome sahihu da su muslimani klanjali, a krv je tekla iz njihovih rana. Također imam Malik bilježi u svome vrijednom dijelu Al-Muvatta sa vjerodostim lancem prenosilaca da je Omer radijallahu ta'ala anh nakon što je uboden na sabah namazu da je klanjao a krv je tekla iz njegove rane. Također Abad ibn Bishr kada je klanjao noćni namaz sa jednom ili dvije strele je pogođen i vadio bi strijelu iz svoga tijela i nastavljao sa obavljanjem noćnog namaza a krv je tekla iz njegovih rana. Tako dakle da je ispravnije mišljenje, Allah opet najbolje zna, ispravnije mišljenje da krv ne kvari abdest. Zatim e, povraćanje, povraćanje ne kvari abdest, neće pokvariti abdest, iako je dakle ljepše da se odsuneta je da se nakon toga, ukoliko se povrati, da se nakon toga uzme abdest, dakle to je odsuneta, ali ne obavezno, da znate da nije obavezno, dakle ta stvar ne kvari abdest kao što je na tome većina ispravnih jeli, islamskih učenjaka. Zatim, ukoliko čovjek posumnja, ukoliko čovjek posumnja da li je izgubio abdest ili ne, ispravnije mišljenje, dakle, da i dalje ima abdest, kao što se prenosi u hadisu u Bade i Temima, od njegovog amiđe da je došao neki čovjek Allahov poslaniku alihi salatu wasalam požalio se da nalazi nešto u namazu da osjeća nešto u namazu nije siguran da li je izgubio abdest ili ne pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam mu je naredio da ne napušta namaz da se ne osvrće na teve sve se sve dok dakle ne čuje miris ili ne, ne čuje zvuk i također e, nakašljavanje ili e, smijanje sa glasom, dakle povišenim, povišen smijeh u namazu ne kvari, ne kvari abdest, niti namaz. Ne kvari abdest, niti namaz. I također e, kupanje mejta, kupanje mejta pojedini smatraju dakle da ona osoba koja kupa mejta, koja gasuli mejta da obavezno mora uzeti abdest jer time je pokvaren njen abdest. Ispravnije mišljenje dakle da je to samo lijepo, da je lijepo dakle uzeti abdest, a ne obavezno. E, zbog čega je potrebno uzeti abdest? Abdest koja to djela ka, e, koja hoćemo kada obavimo da, kada hoćemo da ih obavimo potrebno je uzeti abdest dakle postoji jednoglasan stav svih islamskih učenjaka jednoglasan stav oko namaza oko namaza kada hoćemo obaviti namaz svejedno dakle bio on fard ili na fila sunnet namaz obaveza je uzeti uzeti abdest bog riječi Allah subhanahu wa ta'ala o vjernici ja juhal ladina amenu i da ila salah faksilu uđuhajkum i do kraja. Dakle, ajete, o vjerci, kada hoćete namaz da obavite, kada ustanete namaz da obavite, onda, dakle, operite svoje lica, operite svoje ruke, jel, do kraja, do kraja ajeta. Zatim, postoje stvari oko koji se ulema razišla. Islamski učenjaci se naveliko razišli. Tavaf i doticanje mushafa. Da li je za tavaf oko Kaabe potreban abdest, da li je obaveza uzeti abdest i da li, dakle, obaveza uzeti abdest za doticanje, prenošenje mushafa i sl. Što se tiče tavafa oko Kabe, ne postoji vjerodostojan, jasan tekst prenešen od Allahov poslanika alihi salatu wasalam koji nas obavezuje na tavaf oko Kabe sa abdestom. Da se tavafi oko Kabe sa abdestom. Što se tiče hadisa, At-tawafu bil bejt salatun Da je tavaf oko Kabe poput namaza S tim što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio u tom tavafu oko Kabe Govor Za razliku dakle od ovog poznatog namaza gdje nije dozvoljen govor Ovaj hadis je mnogo slab Ovaj hadis je mnogo slabi i ne može se dakle zasnovati propis na njemu Zatim za vrijeme Allahov poslanika alejhi selam narošto oprosni hadž kada je on obavljao bilo je mnogo ashaba i ashabiki bila je velika gužva i ne prenosi se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam njima naredio prije nego što su dakle e, ušli u tavaf činili tavaf oko Kabe da im je naredio da uzimaju obavezno abdest. Zatim, dakle, usjet tako velike gužve, jeli, li, vjerovatno su pojedini i gubili abdest, ne prenosi se da su se vraćali jeli, i uzimali abdest. Zatim, što se tiče doticanja mushafa, što se tiče doticanja mushafa, pojedini islamski učenjaci obavezuju abdest, da osoba mora imati abdest ukoliko želi da dotakne svojim rukama mushaf i svoj stav zasnivaju na riječima Allaha subhanahu wa ta'ala i sura Al-Waqija la yamassuhu illa al-mutahharun ne dotiče ne dotiču ga osim čisti ne dotiču ga osim čisti međutim ovdje na na šta se to misli da li se misli na Kur'an i ko su ti čisti ukoliko se vratimo na tu suru i pogledamo ajete koji su prethodili ovom ajetu vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 77. ajetu innahu le kur'anun kerim doista je on plemeniti Kur'an fi kitabim meknun u knjizi pomno čuvanoj la je mesuhu illa mutahharun ne dotiču je osim čisti pa ovdje dakle pod doticanjem misli se na tu pomno čuvanu knjigu odnosno dakle knjigu koja je na nebesima lauhi mahfuz i na čiste misli se ovdje na meleke. Misli se na meleke, a ne misli se dakle na ljude. Jer je pravilo u arapskom jeziku, konkretno dakle u tefsiru, da ovaj damir la je mesuhu ga, dakle u našem ili je, kada bismo preveli, ne dotiču je, vraća se na najbliže spomenutu knjigu. A dakle, e, bliže spomenuta knjiga jeste dakle ta knjiga na nebesima koja se pomno čuva. Pa kao što stoji u brojnim tefsirima i od strane brojnih mufesira prokomentarisano, da ovdje se misli dakle na tu knjigu koja je na nebesima i da se misli na meleke. Kao što također stoji u e, riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Abese fi suhufi mukarrama marfuati mutahhara bi ejdi sefere kiramim barara Dakle, u e, svetim spisima podignutim i čistim u rukama pisara ili plemenitih meleka. Dakle, ovdje vidimo da, i, da meleki dotiču jeli, tu knjigu i prepisuju iz te knjige. Što se tiče, dakle, hadisa La je mesul Kur'an illa tahirun ne dotiče Kur'an osim čisti, ovaj hadis je slab. Ovaj hadis je slab. I ne može se, dakle, reći za vjernika da je vjernik nečist. Ne može se reći za vjernika da je vjernik nečist, pogotovo dakle e, kada znamo ajet Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže innama doista samo el mušrikune neđesun, doista samo su mušrici, dakle nevjernici nečisti. I hadis Allahovog poslanika, alaihi sallam sallam, vjerodostojno prenešen kod imama Bukharije i muslima, kada kaže Allahov poslanika, alaihi sallam sallam, Ebu Hureyri, el mu'minun la janđus, vjernik ne može biti nečist vjernik ne može biti nečist. Tako, dakle, uzimajući obzir sve ove tekstove, zaključujemo da je, miša Allah, ispravnije mišljenje da su ovdje e, u ovom ajetu la jemesuhu ilal mutahrun misli na meleke i misli, dakle, na knjigu pomno čuvanoj kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne na Koran. Dakle, i ovo je najjači dokaz onima koji obavezuju na uzimanje abdesta prilikom doticanja Korana i učenja, učenja Korana i vidimo, dakle, da ovaj E, dokaz nije tako jasan niti dakle ispravno protumačen s njihove strane. Tako da dakle nema nikakve smetnje inshallahu taala u doticanju mushafa bez abdesta, bez abdesta. I pojedini islamski učitelji poput Ibn Hazma rahimehullahu taala smatraju da čovjek je li koji je džunub i žena koja je u hajzu može doticati Kur'an čak dakle i učiti Kur'an nema smetnje kod Ibn Hazma alejhi rahmetullah. Lijepo je preporučeno je da se abdest uzme E, kod zikra spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala prije nego što se jeli otpočne sa zikrom, lijepo je dakle da se uzme abdest i ovdje pod zikrom se misli dakle na mnogo što misli se dakle na učenje Kur'ana na e, kod nas uobičajeno značenje jeli zikra da se sjede dakle spominje veliča Allah subhanahu wa ta'ala također misli se na svako dobro dijelo kojim se veliča Allah subhanahu wa ta'ala dakle e, to je značenje zikra pa je dakle lijepo prije svakog tog dobrog dijela uzeti abdest i svako to dijelo činiti sa abdestom. To, to se dakle preporučuje. Također, jeli, prije odlaska na spavanje, lijepo je uzeti abdest. Otići sa abdestom na spavanje zbog hadisa Bera ibn Adiba radijallahu talan da je vjerovjesnik alihi salat sam rekao kada odeš jeli, do svoje postelje, prije nego što odeš do svoje postelje, abdesti se kao što se abdestiš za namaz, a zatim lezi na svoj desni bok, na svoju desnu stranu i prouči, jeli, vama dobro poznatu dobu. Zatim, <clears throat> osoba koja je nečista, je li osoba koja je džunob, ukoliko želi da jede, da pije, a u takvom je stanju, dakle stanju dženabeta, ukoliko želi da spava ili ukoliko želi ponovo da ima spolni akt, spolni odnos, lijepo je da se uzme abdest. Lijepo je da se uzme abdest. A Iša radijallahu talanaha kaže, Allahu poslanika alihi sallam, ukoliko bi bio džunob, pa bi htio da jede ili spava, abdestio bi se kao što se abdesti za namaz. Također u hadisu Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala na Allahu poslanika alaihi sallam sam je rekao kada neko od vas želi uh, jeli, da ima ponovo odnos sa svojom suprugom, dakle imao je, pa ponovo želi da se vrati, ima odnos ponovo sa svojom suprugom, neka se abdesti, neka se abdesti, dakle ovdje se misli da je to odsunneta, da je to lijepo učiniti. Zatim, lijepo je uzeti abdest prije kupanja, prije gusula, dakle da se uzme, odsunneta je, da se uzme abdest, a zatim dakle da se obavi gusul kupanje Allahu poslanika alihi salatu sam kada bi se htio kupati od ženabeta prvo bi dakle uzeo abdest kao što se abdesti za namaz a zatim bi se okupao zatim lijepo je uzeti od sunneta i lijepo je uzeti abdest e, nakon jela svake hrane koju dotakne vatra dakle nakon svake pržene hrane Lijepo je dakle uzeti, ne obavezno, nego je lijepo uzeti abdest jer Allahu poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi ima muslim, dakle hadis je vjerodostajan, rekao je te vodlau mimma mesetin nar. Abdesti e, se zbog onoga, zbog hrane, zbog pržene hrane, dakle hrane koju je dotakla vatra, hrane koja se pekla na vatri. Dakle, ovdje nije naredba jer se prenose i drugi hadisi da bi Allahu poslanik alihi salatu vesselam jeo ovcu, dakle koja se pekla na ražnju koja se pekla na vatri, a nakon toga bi stupio u namaz i ne bi se abdestio. Dakle, možemo reći da je samo to lijepo, a ne obaveza. Lijepo je uzeti abdest za svaki namaz. Nije obavezno, ukoliko čovjek ima abdest, nije obavezno ponovo da uzima abdest, već je, je li samo lijepo Allahu poslanik, ali ih sam bi obično uzimao abdest za svaki namaz, iako bi, dakle, imao abdest, uzimao bi abdest za svaki namaz, jedino, dakle, u, u danu oslobođenja Mekke, jeli oslobođenja Mekke sa jednim abdestom je klanjao više namaza. I dakle, lijepo je kao što smo prethodno spomenuli od sunneta, lijepo je da se e, uzme abdest nakon povraćanja. Nije obaveza i povraćanje ne kvari abdest, ali je dakle lijepo uzeti abdest. E, I pojedine dakle koristi iz svega ovoga što je prethodilo, a lijepo je da se zna E, nema nikakve smetnje da se razgovara prilikom uzimanja abdesta. Ne prenosi se ništa vjerodostojno u sunnitu Allahov poslanika alihi salav sam što upućuje na zabranu istog. Nema dove niti zikra prilikom uzimanja abdesta, nema određene dove zikra, dakle da je potrebno učiti prilikom uzimanja abdesta, već dakle od sunneta je kao što je prethodilo reći na početku bismillah i na kraju kada se završi sa abdestom, proučiti spomenutu dovu. Abdest nije ispravan ukoliko na noktima postoji lak. Ukoliko na vašim noktima postoji lak, pa uzimate abdest, abdest vam nije ispravan, jer abdest dakle ne dolazi do noktiju. Dakle, ukoliko je u pitanju lak, ako je u pitanju kana, dakle, poneke žene, jeli, sakanom šaraju svoje ruke, dakle nema smetnje. Iako je bolje, dakle, i to ostaviti nakon namaza. Ostaviti, dakle, nakon namaza, jer se prenosi od Ibn Abbas radijallahu talanuhuma i mnogi drugi ashaba, da bi njihove žene jeli, e, šarale svoje ruke tom kanom nakon jacije namaza i skidale bi, prale bi to jeli, prije sabah namaza. Međutim, kada je u pitanju lako, onda obavezno, dakle, to je potrebno skinuti jeli, sa noktiju, prije uzimanja prije uzimanja abdesta. I svakako, dakle, nema nikakve smetnje, dozvoljeno je da se nakon abdesta obrišemo maramicom ili peškirom. Prenosi se od Allahov poslanika, ali ih jedne prilike kada se abdestio, da je džube koje je imao na svojim leđima, na svojim pleškama skinuo, pa se obrisao o njega. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo kazali budu dokaz za nas, a ne protiv nas, da se okoristimo njima i ako Bog da, jeli, popravimo se u našim ibadetima, njima obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kulu qabli hada wa stakfiru ali wa lakum stakfiru inahu wa lakum stakfiru inahu wa lakum wa lakum أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً